Ja. Island är alltså världens 340 meter. Island är alltså Al piatto. Morta. Proprio. Tisztázba találni őket. Ezek mind valami tanultak, Hát, nem tanultak. nem hát, hogy a benne. lehetnék, és még nem adok. Csak elég aztán olyan az, hogy ていらっしゃいますよね。 nem nagy valami a, akik benne vannak. Elmese nincsen, meg nagyon okleveles közgazda. Az oklevél az, hogy diplomája van neki csak. A sima középiskolája van. Nem ilyen az hogy Mesterje van neki. Ez ugyanolyan, mint mikor a Benne volt a

kijelni Károly a hívó tanárnak. 80, mennyi ez volt? 80 80, 80, 83. Úgy. Mellé az beszállt. Meg, meg olyan került, hogy rasszok. Aha. Tudod, szóval, hogy Hát Akkor az idősebb százalékkal jön. Hát idősebb volt. 84 esen 66. Akkor ott voltak a Mózes szállák, még a Berkő szállák, a Korlás szállák, volt egy másik szállák, ennek 400 alatt eljutott. Úgy hívták, hogy jövő szállák. Azt mindig kiadták ilyen szegényeknek, ezek a színhelységek lakjukat egy közönséget parasztunk, aki napszámból átvegyél. Elég munkák egy jó néhányan megkérdez. Összeálltunk rá. Gyilkoljuk el, rendvédjük el, Akkor összejártak a gyerekek ott a környékbe járt. Akkor még nem volt ez a mobiltelefon, hogy a tudták szintén. Én telefonnál volt két évét szintén. Itt jártottunk. Volt egy gödör, a, egy ilyen nagyobb gödör, akkor azt az én jó, azt én körül tisztelt gözröcske, csak mire hosszú botó minden elég, szótlanul rá. Abban a nagy könyörben beletettük a ronybakra, ott van mindegyik botot, valamint dugott a labdát még a tetejére, és akkor egy szótlanul, a rész szótlanul, kettőjén fölgébe, de elkezdte a gondolatokat, utoljára kikről a kis botokat beletett egy kis rúgban, akinek nem jutott, lépják el, akár azóta fog. Ott hajtotta, ahogy a rondromban körülbelül a, a közepüket behajtja, a többi gyereknek még nem volt szabad, hogy ez beengedje. Ott hatod a kielet, mert nagyon ott hatod, akkor az, aki hajtott a hatod, az már elvitte a hozott a lukba, akkor mindjárt azóta ahalóta. A kielet látszott. Most már nincs benne. Nincs benne. Hogy hívják, hanem már nincs benne megnyújt a két pálya, és akkor, hogy ha valaki hozzá a labdát, hogy arra tudod vitázni, hogy hívják mindig, hogy ne is jön el a... Vagy pedig már el tudod kapod a labdát. Vagy fogtad a labdát, nem Általában nincs már. Még onnan van olyan nincs már, ahol volt mások futball, ott sem nincs már. Igen. Volt a szállásod, ott van a felújítás, újra van ott arra, háromszor hogyan viszont egymáshoz. Ott azon zavarodtam. Aki vett a páró, az lett a fogó. És bár után mentünk, mentünk párunk Én is szeretem, de nem emlékszem, hogy így átjöttem az azt kérdődik, hogy ilyen vastag, nagy effektákkal. Majd egy úszka, bencsik, úszka, bencsik, valami lassú, van. Még akkor. Van. Olyan sok gyerítottam a Az mindig Majd egy Hogy a A Aztán, aztán még mikor, hogy hívják? Eladtuk azt a házat, de még a másik száma, akkor még fölépítettük ott a egy Még várták napot, a hogy összeértek ahhoz, hogy a hát, szokola, gyerek, a Nikola, a szokola. Szávadik házabányban, ahol itt a laknak, ahol két. Tudom, tudom, amelyik. Az a kis nem az új ház. Házban. Az, az oda jártam A szokodi éket, akkor a Ántik utcánul a Fella, a Fella meg a Janika. Janika. kódot a másik utcáig, mert cégetik, nem cégetik, az egy kívülben szomorú, és ők lehetnek harmadikára. De egyébként Akkor már nem is egyébként. Hát, füvöl a mamától hazafelé éjszaka, a nagy kukoricák ótakosan, most ilyen füvet, idén van ottan, mint kukorica van százszor. Még emelik, én nem tudom, hogy most emelik kukorica. Nem már az indéknek el, nem volt a ház. Jó készülben. A tanulmányzók meg, a állépjégók meg, a kukoricák, haza hajlatik, a mamát, elváltunk a kapuba, jövök és itt a kérdés éjszaka van, van oda nézek, tudtam állítani, hogy elállítok. Akkor meg elállítok. Hát már megállok, hogy megnézem, hogy mit tudom. Hát a gyerekek engem felpartak rá. Hát lehet, hogy én is megnyertem volna, ha előnyítek volna egy hároman, négyen, de nem volt nekik annyi kurán, hogy elvizettek, megdobáltak a kukoricámra. Jövök az út, de mindig nem volt meg, hanem úgy volt. Jövök az út közepén, nyáron jövök, szárazság, minden, ott éjszak van, ide egy óra. Játszották. <laughs> előre állítok volna, hogy Az egyébként akarna a szerencsét hát megfogozta. Így tűzött téged magam elő. Hát már mondta arra, de nem adtam ki nagyon. 810 a kapja, nem szabad nekem, épp az ő házig elé fogok. Számom nagyban köszöngetek a BMS-a hogy hívják, hogy Benetesen a két. Írja mind a kettő, mert hogy Benet egymáshoz kezet fogtak, szólgatták, hogy Aha. Egy ugyanaz mind a kettő. Egymáshoz. hát az jobban van a Benetben. Hol? Hát, a dolgos, mit akarnak. Hasonlónak nem is tudok itt lenni. Majd nincs ott senki más. Hát Akkor küzdek az öregikukat ház elébe. Itt mindegyik a dokénik, vagy a számít, vagy valami passzív. Tudom, nem házolnak az orsi. Elkallgattam, hogy évet, fél évben. Ó, ötig rá, már az éven teszik Akkor, mikor így akartuk még lenni, akkor domáltam. Az, akik nagyot választották, így hívott arra hazafelé. Megláttuk, megláttuk az én barátaimat, olyan gyorsan itt a Leninóval végig szaladtunk, hogy előbb érjünk a vasunkról, mint a, mint a kívülfelé. Most akkor szépen beugrottunk a cukorikába, Európunk a Bukoritába, mint áron, hogy majd a Toma kifejezve a mamát hazafelé, ott majd leütel. Hogy egy a no, jön a mama, kék, bordvilágos, egy kapuljuk hibát, kapuljuk nekünk, nem nincs munka, gyerekek, megyünk haza, nem lesz betegedés. Ez van törvény, ez olyan a tanulságán De ott magam volt, amikor komolyan fölültem a szülők úrtáig meghaltam. Hogy meghaltam. Hát a kutagabbik Én nem tudom, mit mondtam a komádom, néki éget tégedet. Tulajdonképpen mit mondta rá ő? Van, lelkét megvette egy legyek kapod a jövőre. Azt mondtam, hogy megvette. Ó, hát elfelejtettem. Nem? Hát azt a kapot kikült elé. Nagyon. Nagyon is kapott. Jó, akkor meg. Kell vettem, az olcsóbb lesz. Ki kell használni, vertőban van, az is csak ki kell futni az agyonálnak. Az is hát nem lesz jó, hogy is benne van. Hát, Ezzel. Ezzel Ha nem lesz, akkor hozok is. Megnézem a minőséges az elvotba. Tehát felviszik ezek oda.